Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժի կողմից թուրքական արտադրության TR-107 կայաններից հրթիռահրետանային արկակոծման է ենթարկվել Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասը որի արդյունքում բեկորային մահացու վիրավորում են ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Նորայր Միքայելի Խաչատրյանը, Ռոբերտ Սուրենի Մկրչյանը, Հարութ Մաքսիմի Հակոբյանը եւ Կարեն Գևորգի Շահինյանը կան վիրավորներ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության բանակի մամլոյ ծառայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Սեպտեմբերի 25-ին եւ հույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 գրակոց։ Վերոնշված զինատեսակներից բացի հայկական դիրքերի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև թուրքական արտադրության TR 107 12 արկ տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք, ինչպես նաև կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր առաջին անգամ 122 մմ D30 30 արկ հաուբից հրանոթ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները լրացվել են։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագրեր ապարգևատրելու մասին։ Համաձայն հրամանագրերի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար մարտական ծառայություն մեդալով հետմահու ապարգևատրվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայողներ Նորայր Խաչատրյանը, Ռոբերտ Մկրչյանը, Կարեն Շահինյանը, Հարութ Հակոբյանը։ Դատելով վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից ձեռնարկվող ականանետային եւ հրթիռահրետանային հարվածների ու խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից իրականացվող գնդակոծումների անհամեմատ ինտենսիվ ընթացքից կարելի է փաստել, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որթեգրել է հակամարտության լուծումը խաղաղ բանակցությունների սեղանից ուժային դաշտ տեղափոխելու հանցավոր մարտավարություն խաղաղ բնակավայրերի վրա իրականացվող արկակոծումներն ու հայկական դիրքապահների ուղությամբ կատարվող նախահարցակ գործողությունները, որոնք գնալով կրում են առավել ցինիկ ու նպատակաուղված բնույթ, ցույց են տալիս, որ հակառակորդը հակված է միտումնավոր ու սադրիչ քայլերով իրավիճակին հաղորդել անկանխատեսելի հետևանքներով հղի զարգացումներ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության բանակի մամլոյ ծառայությունից, ելնելով ստեղծված դրությունից, Արցախի պաշտպանության նախարարությունը մեկ անգամ եւս համաշխարհային հանրության ու հատկապես Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող միջազգային կառույցների ուշադրությունն է հրավիրում պաշտոնական Բաքվի ворթեգրած եւ շարունակ կյանքի կոչվող ապակառուցողական ուսադրիչ քաղաքականության վրա եւ տեղեկացնում, որ ստեղծված իրավիճակից բխող ցանկացած հետևանքի պատասխանատվություն կրելու է ոչ այլ ոք, քան ադրբեջանական կողմը։ Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անի Սարգսյանը մեկնաբանել է Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակի սրումը։ Ափսոսանք է առաջացնում այն, որ Ադրբեջանի նման գործողությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանի շրջանակում հանդիպումներ են անցկացնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, լարվածությունը թույլատնելու նպատակով։ Հրաժարվելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներից Եվ այդպիսով ստեղծելով ու հետագայում օգտագործելով մի իրավիճակ, երբ միջնորդներն ի վիճակի չեն բացահայտել լարվածության սրման իրական մեղավորին, Ադրբեջանը կանխամտածված եւ նպատակաուղված նեղացնում է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հնարավորությունների շրջանակը։ Շահագրգիռ միջազգային հանրությանը կոչ են անում գործուն միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի իշխանություններին սթափեցնելու համար եւ հետևանքների բացառման ուղղված կոչերի փոխարեն իրավիճակի սրման պատճառներն արմատախիլ անելուն ուղղված քայլեր ձեռնարկել, ասել է Անի Սարգսյանը։ Աշխատանքային այցով Նյու Յորքում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկրորդ հանդիպումն է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը անընդունելի համարեց եւ դատապարտեց վերջին օրերին մարդկային զոհերի պատճառ դարձած Ադրբեջանի կողմից մեծ դրամաշապի հրետանու օգտագործմամբ հրադադարի կոպտագույն խախտումները։ Այնուհետև երանախագահների առաջարկությամբ եւ նրանց ներկայությամբ հանդիպում կայացավ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Անդրադառնալով սեպտեմբերի 25-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարությանը, նախարարն Ալբանդյանն ասել է. Ադրբեջանն է որ շարունակաբար մերժում է իրավիճակի կայունացման, վստահության ամրապնման ուղված բոլոր նախաձեռնությունները ու հետևաբար պարզ է ում է ուղված հայտարարության մեջ արկա ուղերձը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Բաքուն միտումնավոր չի ուզում լսել, թե ինչ է միջնորդ երկրների միջոցով ասում միջազգային հանրությունը։ Բոլորին ամեն ինչում մեղադրում են, ձևացնում են, թե կարգավորում են ուզում, բայց իրականում հակառակն են անում, ընդգծել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Համանախագահները խորհրդահոգություն հայտնելով իրադրության կտրուկ լարման կապակցությամբ շեշտել են, որ իրավիճակի հետագա սրումը անթույլատրելի է։ Երեք տեղի ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Երեք կառավարության հերթական նիստին գործադիրը հավանության հրանացրեց մի շարք օրինագծեր ֆինանսների, էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության եւ սոցիալական ոլորտներից։ Ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը լիցենզավորման մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունն է ներկայացրել։ Գործադիրը հավանության հրանացրել նաեւ պարտադիր դրոշմավորման կարգը, որը ներկայացրել է Արթուր Հարությունյանը։ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը ներկայացրել է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրություն հաստատելու մասին օրինագիծը, ինչպես նաեւ էլեկտրա էներգիա է սակագնի թանկացման ֆոնին բնակչության համար նախատեսող սուբսիդիաների մասին կարգը։ 0.38 կՎտ լարմամբ սնվող սպառողների համար հաստատվել է ցերեկային սակագին 49 դրամ 1 կՎտ-ժամի եւ գիշերային սակագին 44 դրամ կՎտ-ժամի համար։ Այսուհետ հաշվարկի համար հիմք ընդունվեն գործող սակագները առանց սակագների նշմամ եւ անկախ սակագների հետագա փոփոխություններից բնակչության սպառող էլեկտրոէներգիայի դիմաց կշարունակի վճարել 25 դրամի սուբսիդավորումը կիրականացվի կազմակերպի գործող սակագների եւ 25 դրամի տարբերության չափով։ Կառավարությունը հավանության է արժանացրել էկոնոմիկայի նախարարի ներկայացրած էլեկտրաէներգիայի սուբսիդավորման մասին որոշումը մեկ վերապահումով, որ սուբսիդավորման կարգը հստակեցնելու անհրաժեշտություն ունի, որ เป զի արդյունքում չստացվի, որ կառավարությունը սուբսիդավորում է նաև ապահով քաղաքացիների սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարները։ Կան տարբեր սպառողներ, մենք պետք է հուշենք ստանալ դրանից ավելի եթե մարդ անում լողավազան եւ լողավազան պետք է ջրուցի, ապա Գործադիրը հավանության արժանացրել նաև կրթության եւ գիտության նախարարի ներկայացրած հանրակրթության մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությունը, գյուղնախարարի ներկայացրած որոշման նախագիծը, որը ուղղված է ռոռոկման ջրի համար ծախսված էլեկտրաէներգիայի արժեքի սուբսիդավորմանը, օրինագծով առաջարկվում է Մեխանիկական եղանակով ռոռոկման համար ծախսված էլեկտրոէներգիայի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման համար հիմք հանդիսացող լեվերի վերաբերյալության շրջաններից ներկայացվող տեղեկություններով ներառել նաև մատակարարված ջրի ծավալի եւ ստորոգման նորմերի անհրաժեշտ ջրի ջրի ծավալի վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ներկայացվող նախագծի ընդունմամբ ստեղծվեն համապատասխան նախադրյալներ մեխանիկական եղանակով օրոքման համար ծախսված էլեկտրոէներգիայի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման ենթակա գումարի ճշգրիտ հաշվարկման համար։ Երեք կառավարության նիստին հավանության են արժանացել նաև մի շարք օրինագծեր արդարադատության եւ քաղցարայության ոլորտներից Բելլա Լալայան այսօր Նույն օրը Արայիկ Խարությունյանը գյուղատնտեսության եւ այլ ոլորտների պատասխանատուների եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված աշնանացանի եւ βέρքի տոնի կազմակերպման աշխատանքներին։ Ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ պատասխանատուների զեկույցներից հետո խորհրդակցության մասնակիցները քննարկել են պետական աջակցության ծրագրերը։ Վարչապետը մասնավորապես պահանջել է խիստ վերահսկողություն սահմանել դիզվարելիքի հատկացման վրա, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ հողամշակների ընդամենը մի մասն է այն նպատակային օգտագործում։ Պետական աջակցությունը որոշ տնտեսվարողների կողմից հաճախ չարաշահվում է եւ հեր կամ ցանց կատարելու փոխարեն այն օգտագործվում է այլ նպատակներով, նշել է վարչապետը հավելելով, որ պետք է բացառել նման դեպքերը։ Այնուհետև Արայի Խարությունյանն անդրադարձել է հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք Բերքի տոնի նախապատրաստական աշխատանքներին եւ այդ արդիվ շրջվարչակազմերի ղեկավարներին տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Այսօր նշվում է Ստեփանակերտի օրը։ Առավոտյան Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչները նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ այցելել են Ստեփանակերտի Պյատաչոկ Պուրակ եւ ցաղիկներ դրել Ստեփան Շահումյանի հուշարձանի պատվանդանին։ Վարսիկ Արությունյանի ռեպորտաժը։ Պյատաչոկն այսօր սովորականից մարդաշատ էր, հավաքվել էին հին ու նոր սերնդի ներկայացուցիչները։ Ներկաները հիացմունքով էին դիտում փոքրիկ Ստեփանակերտցիների յուրօրինակ ցուցահանդեսը, որտեղ տեղ էր գտել Արցախյան աշունը իր խայտաբղետ գույներով։ Երաշտագետ Ալբերտ Հարությունյանի կարծիքով Ստեփանակերտը ամենամաքուր ու գեղեցիկ քաղաքն է։ Մեր քաղաքը բոլորին գեղեցիկ է։ Մի ուրիշ բան ասում։ 66 թվականին ծառայում է Էստոնիայում, այնտեղ մաքուր քաղաք, ծաղիկներով, որ եկել է, ասում եմ, մեր քաղաքը ինչի՞ չպիտի ծաղիկ, ասում եմ, մեր մոտ մարդիկ այդ բանը չունեն, բայց հիմա քաղաքը ուրույն է ծաղիկներ, ամենից մեր ուրախությունն է։ Սիրում եմ իմ քաղաքը, երբևէ չեմ լքել հողս, ինչն էլ հորդորում եմ նաև գալիք սերնդին ասաց հայրենական մեծ պատերազմի վետերան Վաղարշակ Գրիգորյանը։ Ցանկանում բոլորին խաղաղություն, առողջություն, Ղարաբաղյան երկարակեցություն, մեր մանուկներն էսես կիլավլապաները տեխնան յուրան կտրանալավ ավելի լավ։ Ստեփանակերտցիները աղթարելով բազում դժվարություններ պատվաբեր ուղի են անցել։ Այսօր էլ իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի մայրաքաղաքը զարգանա եւ նորովի ներկայանա հյուրերին։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը Գրիգորյանը շնորհավորում է մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Ժողովրդի ծնունդ Գերգորի շնորհավորել բոլոր Ստեփանակերտներից քաղաքի որակապակցությամբ արդեն բարի ավանդույթ է դարձել 60 տարիներին քաղաքի որոշելու քաղաքի որը Ստեփանակերտների տոնն է եւ առիթ է մեկ անգամ եւս մեր վերաբերմունքը արտահայտել քաղաքի մեր քաղաքացիների մեծ սեր ու հարգանքը իհարկե նաև մի առիթ է քաղաքի, որը որպեսզի դերարժավորեն մեր քաղաքի ռուսական անցյալը, ներկան ու մտածենք ապագայի մասին։ 2012 թվականին Ստեփանակերտի եւ Երևանի քաղաքապետարանների միջև ստորագրվեց հուշագիր, որի շրջանակներում կայացան մի շարք միջոցառումներ, բայց արվեց ավելին, քան հուշագրով նախատեսված էր, հավաստիացրեց Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը։ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականով եկել եմ Ստեփանակերտ, շնորհավորելու մեր Ստեփան անկել քաղաքին, քաղաքի օրվա կապակցությամբ եւ փոխանցել Երևանի քաղաքապետի ուղերձը։ Ես վստահ որ մեր համագործակցությունը արդեն տվել է իր արդյունքները եւ կտուրները եւ բացի այդ ամենակարևորը մեր շրջայցերն են համատեղ, նաեւ կարողանում ենք աշխատակազմերի հետ միասին փորձի փոխանակում անել եւ ամեն անգամ ուրախությամբ, վարդությամբ են գալիս Ստեփանակերտ եւ այստեղից վերադառնում փոքր հանգստից։ Նշենք, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հրավիրել է խորհրդակցություն երեք Ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում դժբախտ միջադեպով պայմանավորված մայրաքաղաքի օրվա տոնակատարության կազմակերպման եւ անցկացման միջոցառումների ծրագիրը չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն պետական ոչ առևտրային գազམ་ակերպության բնակչության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Հայկուշ Եսայանը Քաշաթաղի շրջանում հանդիպել է տարբեր կառույցների աշխատողների հետ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Անախոսն անդրադարձավ երկրաշարժի խնդիրներին, կարևորելով ինչպես պաշտպանվել այդ առավելիչից։ Մեր երկրում կառուցվող շինությունները պետք է ունենան բարձր սեյսմակայություն, որն էլ կապավի ավերածությունների եւ զոհերի հնարավորինս սակավ լինելը։ Հաջորդ տասը ինչպես վարվել երկրաշարժի ընթացքում, առաջնայինը չմատնվել խոճապի։ Բնակարաներում գտնվելիս աշխատել շուտ դուրս գալ, վերցնելով անհրաժեշտ իրեր, իսկ բարձրարկերում պատսպարվել հավանական ապահով տեղերում։ Փողոցում գտնվելիս հեռու մնալ շինություններից, կամուրջներից, շյուներից եւ այլն։ 10-10-ների նպատ ժամանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավարևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը սպառված է։